mis DORMANTAE infanoi. Medicinistoi emfasas, sana dormado recte influas la fisican cae mensan sanon. La moderna VIVOSTILO stilo ne ciam favoras tion. Ancao infanoi suferas pro malbona dormado. Tridec procentoi illa infanoi malpli ol quiniaragei mis dormas lau quanto da horoi cae qualito de la dormado. Estas grave sorgi pritio, cae compreni che tio causas symptomen malsamen ul tiui de plen crescae homoi. Oni devas observi ilin dum nocte cae dum tage. Dum tage, plen crescae, mis dormantoi, sentas malviglitson cae dormemon. Infanoi male ofte sin montras tro activae cae nestabilae emocie cae corpe. Ili farigias impulsigemae, colere temae cae senatentae. Plei multe casoi de misdormado ce infanoi resultas de condutai problemoi. Quin cefai fractoroi determinas tion. Maltaugai cutimui tui antau endormigio, maltauga organizado de dumtagai dormetoi, manco de educa disciplino, netaugai noctai mangioi, tro forta stimulado. Por al justigi tiuin misagioin, ge patroi devas lerni pri sana dormado, cae instrui al siei infanoi la in ciui helpas ilin. Quietigion anta la endormigio, laugradan tranquilligion, adaptigion al tauga horo por endormigio, cae aliaen. Grava informo estas pri la tempo dum ciu infano devas dormi, depende de gia agio. Tio varias. Jus nascitoi, gis la tria monato de vivo, dec uno gis dec nau horoi. De la quara, gis la dec unua monato de vivo, dec gis dec hoc horoi. Uno gis du iaragiai infanoi, nau gis dexes horoi. Tri gis quiniarei infanoi, hoc gis dec quar horoi. Higieno de dormado de infanoi devas obei quelcaen reguloin. Ili devas sequi reguloin horoin por endormigio cae vecigio. Ili devas ludi en libera aero, ili devas esti corpe activai. Ili devas ne tro longe resti antau telefonae cae televidae ecranoi. Ilia dormociambro devas esti tranquilliga, la temperaturo milda, cae la lito comforta. Sege patroi trovas malfacile gvidi siaen etuloin al sana dormado, tiam ili compreneble devas serci la helpon de faculo por la bono de siei infanoi.